g'ayri dinlar toti bor Müslüm Andalus kitoblarda nomi qolgan Müslüm Andalus g'ayri dinlar tortib bu islom tarixini katta qismini o'z ichiga olgan Andalus tarixi tarixi Andalus ilmu sanatni taratgan, barcha olamni qaratgan, biz uchun Alloh yaratgan. Bizni mulkdir Andalus. Ilmu sanatni taratgan, barcha olamni qaratgan. Biz uchun Alloh yaratgan. Bizni mulkdir Andalus. g'ayr dillar tortib olgan bizni mulkdir andalus kitoblarda nomi qolgan bizni mulkdir andalus بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسوله محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد أندلسنين فتح قلنشليكدن سقوطية قدر deb nomlangan darslar لامنا دوم الترامس An-Nasr lidinillah Andalusliklar mashhur qo'mondonlaridan bo'lgan Abul Hajjaj ibn Qadisni qatl qilgandan keyin Andalusliklar askarlarini ichida parokandalik vujudga kelib, Andaluslik askarlar Mag'riblik askarlar ichidan sug'urilib chiqib ketadi. An-Nasr lidinillah bu qo'mondonni qatl qilib juda katta xatoga yo'l qo'yadi. Sababi safda bir-biriga qarama-qarshilik vujudga kelib, oqibatda andaluslik mujohidlar bilan mag'riblik mujohidlarning o'rtasida kelishmovchilik bor ekan degan fitnaga aylanadi. Xullas ikki taraf nasroniylar askari va musulmonlar askari yo'liqadi. An-Nasr li dinillah jang taqsimotini shundan iborat qiladi. Avvalgi safga ikki qismga bo'lib mutatawwi'larni qo'yadi. Mutatawwi'lar bular hayya alal jihad deganda qurolni ko'tarib jihodga chiqqan hayoti jihodiy askariy tajriba bilan o'tmagan kishilar. Faqatgina o'sha o'zini g'ayrati bilan chiqqanlar. 160 ming shunday mutatavviyalarni oldingi safga qo'yib, eng tajribalik jangchilarni orqa safga qo'yadi. Ammo nasroniylar bo'lsa, juda mahoratli jangchilarini oldingi safga qo'yib, orqaga mutatavviyalarni qo'yadi. Bundan ko'rinib turibdiki, An-Nasr lidinillah tarixni ham yaxshi o'qimaganligi ko'rinib turibdi. Otasi Abu Yusuf Yaqub al-Mansur al-Muwahhidi Araq jangida qanday qilib askarlarni taqsim qilganligini qarasiz, bu kishi mutlaq dadasini ishiga xilof qilib tarixni bilmaganligi mana bu joylarda ko'rinadi. Va yana An-Nasr li dinillah Andalusliklar askarlaridan ba'zilari qolgan edi. Chunki Andalusdan ham juda ko'plab askarlar yetib kelgan jang maydoniga. Ba'zilari ketib, ba'zilari maydonda qolgan edi. Lekin qalbida alam bor ediki, o'zlarini mashhur qo'mondonni qatl qilganligiga. Bularni chap qanotga qo'yadi. O'ng tarafda andalusliklar bo'lsa, bu andalusliklar qalblarda alam bilan jangda turganligi uchun nasroniylar tarafdan birinchi hujumda avvalgi musulmonlar safi mutatavvilar tajribali jangchilar bo'lmaganligi uchun juda qiyin ahvolga qoladi. Qiyin ahvolga qolib, ko'plab minglagan shahidlarni ko'rgandan keyin andaluslik mujohidlar o'ng tarafni bo'shatib jang maydonidan qochadi. Buni ko'rgan nasroniylar askari o'ng tarafdan aylanib o'tib musulmonlar lashkarini yarim muhosara qiladi. Bu holat juda qiyin, dahshatli holat edi. Shu holat bilan musulmonlarni yarim muhosara qilgandan keyin orada qattiq jang bo'ladi. Musulmonlar ma'naviyati tushgan edi, sababi avvalgiga qo'yilgan musulmonlarni ko'plari shahid bo'lgandan keyin qatl qilingandan keyin ma'naviyatlari juda tushgan. Buni ko'rgan nasroniylarning ma'naviyati, ruhiyati ko'tarilgandan keyin qattiq hujum bo'lib bu ma'rakada musulmonlar mag'lubiyatga uchraydi. Musulmonlardan yarador bo'lgan maydondan chiqishlikka ulgurganlari bilan birgalikda Nasrli dinillah chetlashadi maydondan, keyingi shaharga o'tadi. Bu Iqob jangida musulmonlardan 70 mingi qatl qilinadi subhanalloh. Xato ketidan xato. Keyingi shaharga o'tgandan keyin Nasrli dinillah bu shaharni himoyachisiz qoldirib ketadi. Undan keyingi shaharga o'tadi. Dayyasa shahri gospitalga o'xshagan musulmonlarni yaradorlari, shunga o'xshagan dori-darmon, tibbiy ta'minot shahri edi. Nasroniylar bostirib kirib, haligi shaharni aholisini masjidga to'plagandan keyin hammasini qatl qiladi subhanalloh. Bu jang mag'lubiyatlari juda ko'plab xatolar asosida vujudga keldi. Eng qo'pol xatolardan biri An-Nasr li dinillah bu jangda o'zini askariga suyangan edi. Allohga tavakkal qilishlikni o'rniga askariga suyanib qolgan edi. 500 ming askar 200 ming nasroniydan mag'lubiyatga uchramaydi hargiz deb e'tiqod qilgan edi. Subhanalloh. Shuning uchun Nasr li dinillah jangdan qocha turib aytgan ediki, Sadaqar Rahman va kazaba shayton. Rahman Taala to'g'ri aytdi, shayton yolg'on aytdi degancha qochdi. Chunki Hunayn yana bir marotaba yodga olindi bu kuni. Hunayn g'azoti kuni musulmonlar agarchi Rasululloh sallallohu alayhi sallamni huzurida tarbiya olgan sahobalar bo'lsa-da, o'zlarini quvvatiga suyangan edi. Yawma Hunaynin iz a'jabatkum kasratukum فلم تغن عنكم شيئا وضاقت عليكم الارض بما رحبت ثم وليتم مدبرين آياتي bu kun go'yoki yodga olindi yana. Keyin Ubadda shahriga hujum qilgan 13 kun davomida muhosara qilib Ubadda shahri ahli omonlik so'ragan, omonlik bergandan keyin chiqayotgan vaqtida ruhbonlar, qissislar, nasroniylarni ruhbonlari Nasroiylarni ulamolari aytdiki, bularni qo'yib yubormaslik kerak. Qatl qilishlik kerak deb buyruq fatvo berganida Nasroniylar askarlari bu shahardan chiqayotgan musulmonlarni qatl qiladi. Bir kunda o'zida Ubadda musulmonlaridan 60 mingi qatl qilinadi subhanalloh. Bular hammasi Iqob jangining ta'siri. Iqob jangida musulmonlar katta mag'lubiyatga uchragan edi. Juda ko'plab musulmonlarni qatl qilinishlikka sabab bo'lgan edi bu jang tafsilotlari, bu jangga yo'l qo'yilgan xatolar tufaylidan. Shuning uchun Ayqob jangidan keyingi holatda muarrixlar shuni zikr qiladiki, Ayqob jangidan keyin Andalusda, Mag'ribda, ya'ni muwahhidlar davlatida jangga yaroqli odam, jangga yaroqli yigit topilmasdi deb muarrixlar bayon qiladi. Nosir lidinillah Ashbiliyadan yana qochib Mag'ribga o'tadi. Mag'ribga o'tib borib o'z qasrida e'tikof o'tiradi. O'g'lini xilofatga tayin qiladi. O'g'li Mustansir billah xilofatga o'tirilgan bolani yoshi 10 yoshda bo'ladi. Yana omonatga xiyonat yangitdan boshladi. Yana noloyiq bo'lgan odamlar hukumatga kela boshladi subhanalloh. Nasruddinillah 10 yoshli o'g'lini xilofatga tayin qilgandan 1 yil o'tib 34 yoshida Nasruddinillah hayotdan ko'z yumadi. O'g'li 11 yoshli o'g'li xalifa bo'lib butun katta muvahhidlar davlatiga xalifa bo'lib qoladi. Nasruddin illah 610-hijriy sanada vafot qiladi. E'tibor bering birodar, mana bu narsa Alloh subhanahu va taoloni bu zaminga qo'ygan sunnatidir, o'zgarmas qonunidir. Qachoniki bashariyat bu yerga xilofatga qo'yilgan kishilar o'z manhajlarini o'zgartirganda haqli bo'lgan kishilar haqsiz munosib bo'lmagan kishilarga vazifalar o'tib ketilganda insonlar hayot dunyoga ruju qo'yib oxiratni unutganida, shariatga ihmol qilinganida, e'tiborsizlik qilinganida Alloh subhanahu va taolo eng cho'qqida bo'lsa ham yerga qulatib tashlaydi. Boshqa musulmonlardan boshqa bo'lgan toifalarni yer yuziga boshliq qilib qo'yadi. Aqob jangidan keyin Nasroniy askarlarini ichida bir yomon dardga chalinadi, kasallik paydo bo'lganligi uchun orqaga qaytadi. 5 yil, 6 yil oradan vaqt o'tadi. Bu vaqt mobaynida muvahhidlar davlatini qo'yib ketilgan xalifasi Mustansir billahga qarshiliklar, hattoki muvahhidlar davlatida mustaqilliklar e'lon qilinadi. Mag'ribda Zunata qabilasida, Zunata shahrida yangi davlatcha vujudga kela boshlaydi. Sunniy davlat bu davlat kelajakda quvvatli davlatga aylanadi. Keyinroq bu davlatga to'xtalib o'tamiz. Bu davlat Bani Marin davlati bilan mashhur bo'ladi tarixda. Bu davlat 614-hijriy sanada vujudga keladi. 620 hijriyga kelib Juzurul Bilyar, Bilyar jazirasi nasroniylar tarafiga o'tib ketadi. Bu Juzurul Bilyarda bo'lgan Banu G'aniya uzoq vaqt Andaluslik, uzoq vaqt muvahhidlar davlatiga isyon qilib qarshilik qilib kelgan edi. Bu Juzurul Bilyar nasroniylarga o'tib ketishlik vaqtida jang bo'ladi. Bu jangda 20 ming musulmon qatl qilinadi. Shu yilni o'zida Banu Hafs Tunusda o'zini mustaqilligini e'lon qiladi, muvahhidlar davlatidan chiqadi. Shu yilni o'zida muvahhidlar amiri Mustansir billah olamdan ko'z yumadi 21 yoshida. Bu Mustansir billah vafotidan keyin hukumatni egallashlik uchun juda ko'plab janjallar vujudga keladi. Qarama qarshiliklar, falonchi men bo'laman, hukumatda amir desa falonchi men bo'laman boshlig'i degan kursiy talashishlik musulmonlar peshvolarining o'rtasida boshlanadi. Shunday janjal bo'lishiga qaramasdan Mustansir billahni katta amakisi, ya'ni dadasini amakisi bo'lgan Abdul Vahid hukumatga keladi. Bu kishi ham ozgina vaqt turadi, keyin qatl qilinadi. Undan keyin Abdulloh Adil degani hukumatga keladi. Shunday qilib Andalusni Mag'ribni muvahhidlar davlatiga kelgan peshvolar orada 3-4 yil hukumat qilib, keyin qatl qilingan yoki yo'q qilingan yoki vafot qilib, hukumat shunday tezlik bilan almashib turadi. 625-hijriy sanaga kelganida Ibn Hud degan odam Andalus sharqida va g'arbida joylashgan shaharlarda bu kishi o'zini mustaqilligini e'lon qiladi. 633-hijriy sanada Banu Zayyan Jazoirda o'zini mustaqilligini e'lon qiladi. Muwahhidlar davlatidan chiqib ketadi. Shu yilni o'zida 633-hijriy sanada juda dahshatli voqea vujudga keladi. Dahshatligi shundaki, Andalus tarixida o'tmagan edi. Bu fojia, bu hodisa Qurtubani qo'ldan ketishdi edi. Qurtuba musulmonlarni uzoq yillar davomida poytaxti bo'lgan edi. Shunday janjallar, shunday janglar bo'lishiga qaramasdan Qurtuba qo'ldan ketmagan edi shu kungacha. Lekin 633-hijriy sanada Qurtuba nasroniylar tomonidan olib qo'yiladi. Bu iki dunyodagi eng ilm, ma'rifat, madaniyatga boy bo'lgan poytaxt edi. Musulmonlarni eng ko'zga ko'ringan obidalari qurilgan Qurtuba edi. Musulmonlarning eng katta masjidi joylashgan Qurtuba edi. Bu Qurtubada 13 ming katta hovlisi bor uylarni o'z ichiga olgan Qurtuba edi. Bu Qurtuba musulmonlarning qo'lidan ketdi. Qurtubani nasroniylar tomonidan olib qo'yilishligi nasroniylar bir necha oy Qurtubani muhosara qiladi. Qurtuba ahli Ibn Huddan yordam so'raydi. Ibn Hud boshqa Ibnul Ahmar degan boshqa bir o'zini mustaqilligini e'lon qilgan kishini ikkalasi o'rtasida jang bilan mashg'ul edi. Qurtuba ahli taslim bo'lishlikka rozi bo'ldi. Taslim bo'lib chiqib ketayotganida ruhbonlar bularni qatl qilishlik kerak deganida Fernando nasroniylar peshvosi yo'q qatl qilmanglar. Agar jang bo'ladigan bo'lsa, bu Qurtubadagi obidalar, Qurtubadagi boyliklar talon-taroj bo'lib yo'q bo'lishligi mumkin, yakson bo'lishligi mumkin deb taslim bo'lib musulmonlarni chiqarib yuboradi. Musulmonlar chiqib ketgandan keyin Qurtubaga nasroniylar o'zlarini soliblari bilan Iso Masihni surati deb osib olgan shiorlari bilan Qurtubaga kiradi. Shu kunni o'zida eng katta masjid bo'lgan Qurtuba masjidini kanisaga aylantiradi. O'sha kundan boshlab hozirgi kunimizgacha kanisaga aylangancha turibdi. La havla va la quvvata illa billah. 635-hijriy sanada Banu Ahmar o'zini mustaqilligini e'lon qiladi. Oradan 1 yil o'tgandan keyin Valensiya shahri ham qo'ldan ketadi. 641-yilda Valensiya shahrini yonida joylashgan shahar Daniya qo'ldan ketadi. 643-hijriy sanada Jayyan shahri ham qo'ldan ketadi. Shunday qilib Andalus diyorida ikkitagina viloyat qoladi. G'irnota Granada shahri viloyati bilan Ashpiliya viloyati. Granada viloyati janub sharqiyda joylashgan bo'lsa, Ashpiliya viloyati janub g'arbiyda joylashgan. Bunga qo'shimcha Afrikadagi musulmonlar mintaqalari, musulmonlar mamlakatlari o'zini muvahhidlar davlatidan mustaqilligini e'lon qilib ulgurgan vaqti edi. Shu bilan muvahhidlar davlati biz o'qib eshitgan quvvatli bo'lgan 500 ming askari bo'lgan muvahhidlar davlati yakunlanadi. Albatta bu yiqilishlik, bu suqutga to'xtalib o'tmoqligimiz zarur. Nima sababdan bunday holatga kelgan? Albatta musulmonlar bu holatlarga ko'plab e'tibor bermoqligi kerak. Bu holat qanday vujudga kelgan va bu vujudga kelishlik sabablari nima bo'lganligini musulmonlar juda daqiq holatda o'rganmoqligi kerak. Nima uchun bu buyuk qudratli muvahhidlar davlati yiqildi? Bu muvahhidlar davlati o'z öz o'zidan to'satdan yiqilgani yo'q. Albatta yiqilishligini omillari uzoq yillardan beri bo'lib kelgan edi. Shuning uchun yiqilgan edi. Yiqilishlik sabablarini ba'zilarini aytib o'tamiz. Birinchisi bu muvahhidlar davlatini asoschilari muvahhidlar davlatini shakllantirishlikda zulm bilan shakllantirgan edi. Qon yo'li bilan shakllantirgan edi davlatni. Murobitlarni ko'plab askarlarini, begunoh askarlarini qonini to'kishlik bilan oyoqqa turgan edi. Shuning uchun qon yo'li hargiz adolatni barpo qilmaydi. Ibn Taymiyo rahimahulloh aytadiki, Alloh subhanahu va taolo bu yer zaminda adolatli davlatni barpo qiladi. Agarchi bu adolatli davlat kofir davlati bo'lsa ham, zolim bo'lgan davlatni qoim qilmaydi, agarchi musulmon bo'lsa ham deb Ibn Taymiyo rahimahulloh bayon qiladi. Ikkinchi sabab fasod aqidani bo'lishligi. Muhammad ibn Tumurtni ismati bu kishini toyilmasdan gunohsizligini kishilar fikrida bo'lishligi, agarchi Yaqub al-Mansur muvahhidi davrida bu fikrlar yo'qotilgan bo'lsa ham, lekin muvahhidlar davlatining oxirgi sonigacha ulamolarni ba'zilari shu fikrda Muhammad ibn Tumurtni ismati buni mahdiyatchiligini da'vo qilib buni e'tiqodida yurgan ulamolar bor edi. Uchinchidan muahidlar davlatini ichida bir necha qo'zg'olonchilar oyoqqa turishligi. Bu qo'zg'olonchilar davlatni parokanda bo'lishligiga ko'p sababchi bo'ladi. Bulardan mana mashhurlari Banu G'aniya Juzrul Bilyarda istiqomat qilgan qabilalar. 4-dan Nasroniylarni askarlari juda kuchli tayyorgarlik ko'rganligi, Iqob jangiga musulmonlarda askarlari soni ko'p bo'lsa ham puxta o'qitilmagan, puxta o'rganilmagan uslub bilan jang qilishligi. 5-dan Andalus diyorida muvahhidlar davlati qoim bo'lgandan keyin Yaqub al-Mansur muvahhidi Arak jangida ko'plab g'animatlarni olgan, undan keyin kishilar qo'lida ko'plab mol va dunyo bo'lib, dabdabali hashamatli hayotga ko'nikkanligi. 6-dan yomon maslahatgo'ylar. Amirlar huzurida o'tirib olib yomon maslahat beruvchi kishilar davlatni parokanda bo'lishligiga olib keladi. Xuddi Abu Sa'id ibn Jami'ni misolida. Abu Sa'id ibn Jami' An-Nasr li dinillahni xos go'yi vaziri edi. Tarixda zikr qilinadigan yomon niyatli kishi bo'lib, bu kishi maslahatgo'y edi. Buni maslahatli sababli ko'plab musulmonlar oqibatda muwahhidlar davlati qulashligiga olib kelgan sabablar. 7-dan shuro ahlini e'tiborsiz qo'yishlik. Shuro ahlini maslahatini e'tiborga nazarga ilmaslik. Shu kabi omillar sabablar An-Nasr li dinillah muwahhidlar davlatini qulashligiga sabab bo'lgan. Albatta bu sabablar ustida musulmonlar izlanmoqligi juda puxta o'rganmoqligi kelajakdagi musulmonlarni oyoqqa turadigan davlatlari shu omillar asosida oyoqqa turmasligini oldini olishlik kerak. Mana bu narsa ham tarixdan olinadigan ibratdir. Mana bu narsa ham bizning maqsadimizki ibrat olishlik. Shunday bo'lishiga qaramasdan subhanalloh Andalusda boshqa nasroniylar bosib olgan o'lkalari 250 yil islomni ushlab qoladi. 250 yil islom bilan sobit turadi, qolgan nasroniylarni shahriga aylangan bo'lsa ham. Keling, Granata amiri Ibn al-Ahmar yaqindagina o'zini muvahhidlar davlatidan mustaqilligini e'lon qilgan Ibn al-Ahmar to'g'risida ozgina to'xtalib o'tamiz. G'ayri dinlar tortib olgan bizni mulkdir Andalus. Kitoblarda nomi qolgan bizni mulkdir Andalus. Unda bo'lgan ko'p daholar, turli kashf bu ixtirolar, hayrat omuz ko'p binolar bizni mulkdir Andalus. unda bo'lgan ko'p daholar turli kashf u ixtirolar hayrat omuz ko'p binolar bizni mulkdir andalus g'ayri dinlar tortib olgan bizni mulkdir andalus kitoblarda nomi qolgan bizni mulkdir andalus 8 kunda fatih bo'lgan, 8 asr nurga to'lgan, gullab yashnab so'ngra so'lgan bizni mulkdur Andalus. 8 kunda fatih bo'lgan, 8 asr nurga to'lgan, gullab yashnab so'ngra solgan bizni mulkdur Andalus Ertalabki eshitirishlarimiz mana shulardan iborat edi. E'tiboringiz uchun tashakkur. Alloh subhanahu va taoladan ushbu kuningiz uchun barakotlar berishini so'rab qolamiz. Assalomu alaykum va rahmatullohi va barakatuh. Bizni mulkdur Andalus kitoblardan nomi qoldi. Üstü ırktır Endelimiz